konzervatívna pozícia. večer praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koroni. Táto relácia je kontaktná, svoje otázky alebo postrej môžete posiať na e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk Dnes je hosťom v konzervatívnej pozícii pán Juraj Štubniak, slovenský streamer, youtuber a spisovateľ, Takže pekný vysviatkový večer, učupený kde si na konci roka. Ti prajem Juraj zo štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do relácie a máme zrejme rovnaký vkus, lebo úvod Adam Ben Ezra to je úplná paráda. Som potešený. No, tak je to také troška jazzovo ladené. Máme aj takú záverečnú znielku v podobnom, od neho teda podobnom tóne. Takže to ešte potom na záver ťa čaká, keď ho máš rád, ja ho mám tiež rád. No a táto, táto relácia je taká, mne to vychádzalo tie posledné relácie v roku vždycky na Vianoce, tak sme dávali také ako nejaké konfesíne témy a chodili sem ľudia mm, z tohto spektra, buď nejakí kňazi alebo mm, ľudia, ktorí sa zaoberajú v tých spoločenstvách nejakou misijnou činnosťou Eh, s nejakou charitou a tak. No ale tentokrát mi vyšla relácia medzi sviatkami, čiže povianočná relácia a už taká smerom k tomu novému roku. Takže tá dramaturgia celá e, vlastne sa mení tým pádom a je to skore taká relácia, tá konzervatívna pozícia troška iná ako všetky tie ostatné, takže bude troška takom voľnejšom, voľnejšom rámci robená aj tematicky, aj prejavom a vlastne ty si veľmi vhodná persona na to, lebo ty naozaj máš taký prejav, ja som pozeral niektoré tie tvoje streamy, ktoré robíš, tak hoci sa zaoberáš tiež politikou a ja neviem, tými spoločenskými šeľakými témami, ale robíš to tak troška svojou, svojou špecifickým prístupom, svojim takým proste odľahčujúcim a veľmi príjemný musím povedať, takže myslím si, že budeš veľmi dobrý host aj na tento čas, aj na tie témy, ktoré sme si teda tak prichystali na teba a vlastne tá relácia tým, že je teda tá posledná relácia v tomto roku konzervatívna pozícia tak je to troška taká bilančná reácia aj smerom k tomuto roku, ktorý opúšťame a smerom aj k teda e, k tomu roku, e, ktorý prichádza a tam by sme sa mohli troška podebatovať e, o tom, že vlastne čo nás v tom roku čaká a hlavne z tvojho pohľadu teda, čo by si ty vypichol. Takže najprv tú bilanciu. Mňa by teda Juraj zaujímalo, však ty máš tiež pravidelne, myslím, že v týždňovom cykle to robíš, tie svoje ano. výstupy mediálne a no, tie streamy. Myslím, že v nedelu to mávaš v pravidelnom čase, robíš to uh, live, kde reaguješ vlastne na tých svojich poslucháčov a tak. Takže uh, čo ťa zaujalo v tomto roku 2025? Čím bol taký zaujímavý a čo sú také presahy možno tematické, čo sa v ňom odohralo? a budeme sa s tým stretávať aj v tom roku 2026 z tvojho pohľadu? No, <laughs> toto je dosť taká, by som povedal, všeobývajúca otázka, o ktorej by sa dalo týždeň v kúse hovoriť a myslím si, že každého by to nudilo. Ale vypichnúť niečo také najdôležitejšie, e, čo teda mňa sa dotklo, e, ja by som to povedal asi takto. Keby som mal povedať pocit jedným slovom z roku 2025, tak e, použil by som slovo sklamanie. A myslím si, že veľa ľudí bude so mnou súhlasiť, aj keď veľa ľudí e, možno má na to iný názor, ale pred niečo vyše dvomi rokmi sme prichádzali k urnám a snažili sme sa zmeniť tú e, v podstate idiokraciu. Lebo e, máme tu zhruba, ja si myslím tak zhruba 10, možno 15 e, volenia e, chtivého alebo volenia možného obyvateľstva, E, ktoré mm, je politicky, ale úplne v nejakom inom vesmíre, ako sme my. A tí vlastne aj zotrvali v tomto vesmíre. Tým chcem povedať, že v roku 2020 e, malo e, e, antismerácké hnutie číslo 1 v tom čase nazývané Olano podporu 25%, čo je šialené ale e, nie je to šialené vzhľadom na členov hnutia a ich chorého frontmena, ale je to šialené vzhľadom na psychické zdravie obyvateľstva na Slovensku. Že štvrtina e, oprávnených voličov, ktorí prišli k urnám, to e, dali v podstate človeku, ktorý s nejakými tromi kamarátmi spravil akože stranu, lebo tí ostatní tam, to boli čisto štatisti. A v podstate tá politická negramotnosť slovenského národa až kričala. No, samozrejme, ako išiel čas, mm, bohužiaľ do toho sa obchala ako celosvetová e, plandémia a všetky tie cirkusy, ktorá bola umocňovaná e, idiociou e, vedúcich e, predstaviteľov v tom čase pána premiéra a jeho pajtašov, e, čo malo za následok vyše 20 tisíc zbytočne mŕtvych. Určite nejaké mŕtvi by boli, ale nie takto hlúpo, ako to on robil, lebo to bohužiaľ ide na vrúb jeho hlúposti. To, čo mňa šokuje, e, je toho viac. Šokujú ma, a v tomto roku sa to len prehlbovalo, to, že konkrétne tomuto človeku a jeho, nebojím sa povedať, e, zločinnému zoskupeniu rastú percentá popularity. To je ako prvý šok a prvé sklamanie, Ehm, že nikto tento nechcem povedať, že hlúpi, lebo zase mi budú vypisovať, že prečo nám nadávate, pán Štubňák. No, nadávam vám preto, lebo ste banda debilov, Slováci. No, tým chcem povedať, že e, politicky negramotný národ sa prepadáva v tej svojej politickej negramotnosti a mentálnej nemohúcnosti stále hlbšie, hlbšie a hlbšie. Lebo ako je to možné, že evidentne človek, ktorý tu zapričinil toľko úmrtí svojimi idiotskými rozhodnutiami a samozrejme and his melody boys, ako mu môžu rásť percentá. Druhým výnikom, eh, prečo to tak je, je, sú strany vládnej koalície, ktoré za dva roky spravili len veľmi málo z toho, čo slubovali. To je to druhé sklamanie a to si myslím, to sklamanie je asi to najväčšie. To by som povedal, že to je tak 4 petiny toho sklamania. Lebo mm, idiocia je prítomná v každom jednom národe, myslím si, že Slováci nie sú v tomto vynimoční, a e, hlupákov e, nájdete medzi Nemcami, Američanmi. E, verím tomu, že aj pre medzi Papuáncami. Ale túto to sklamanie a ne, nehambil by som sa povedať možno, že aj oklamanie národa, toto ma bolelo asi za ten rok 2025 najviac. Ja viem, že mal som byť pozitívny, ale kurňa, kde tú pozitivitu mám zo seba vyždímať? No fakt, že sa nedá. No ja si myslím, že tú pozitivitu si necháme na záver, na nejaký happy end alebo nádej nesmieme brať ľuďom, ale, ale teraz sa bavíme o takých veciach, by som povedal, vecnej rovine. Mňa zaujalo, čo si hovoril, že vlastne mm, tí ľudia, ktorí tu nariadia ten štát vždycky raz za 4 rody, roky, tie periodicite sa dostávajú v slobodných voľbách k moci, nejaké vládne zoskupenie, väčšina po koaličnom princípe, tak e, vlastne to nie sú samozvanci. Čiže ten obraz Národnej rady, jak je zvolený, tak je obraz toho národa. To treba povedať. Či ide vo niekto voliť, alebo sa rozhodne neísť voliť, to je tiež voľba, keď niekto nejde voliť, pretože tým pádom umožní iným, aby rozhodli za ňo. Tak, e, čiže to sa musíme zhodnúť, teda predpokladám, že sa zhodneme v tom, že to nie sú samozvanci, čiže je to oblas, teda odraz e, národa. To, ako máme reprezentáciu, cez ten parlament sa potom kreuje aj tá exekutívna reprezentácia a potom aj tie zastúpenia tých jednotlivých inštitúcií, ktoré ten štát má. Potom vlastne čo je taká vec, e, čo som si robil takú poznámku podľa toho, jak si rozprával, vlastne, že ja keď sa pozerám na to, e, jakým spôsobom sa u nás vôbec vedie verejná diskusia, však to tiež ty robíš, veď sa vyjadruješ, tu sa nevyjadruje až tak veľa ľudí verejne, Okrem toho, ako keď sa vyslovene nevyjadruje v zmysle toho, že je nejakým kandidátom politicky, proste vyjadruje sa len tak nejaký človek, alebo dajme tomu ako my, influenzeri, alebo v nejakých tých rádiach a tak ďalej, tak naozaj to není veľké spektrum ľudí, ktoré by sa to vyjadrovalo bez nejakého veľkého cieľa politického, alebo o to, že sa uchádzaš o tú, o tú dôveru tých ľudí. Takže to spektrum je pomerne malé, proste to je tiež limitné. A druhá vec je, že tá debata u nás prebieha veľmi emocionálne. Keď si, keď si pozriem diskusie v iných štátoch, keď človek má nejaké jazykové vybavenia a tak ďalej, dneska sú aj tie rôzne prekladače, nie je to problém, aj činštinu si dať preložiť v rámci online diskusie, tak musím povedať, ale ostaňme v tom európskom priemys, eh, priestore, v tom našom civilizačnom priestore, a dajme tomu len tých okolitých štátov, ako je Polsko, eh, Maďarsko, Česko, Rakúsko, tak musím povedať, že tá diskusia o politických otázkach a spoločenských je tam ďaleko vecnejšia ako na Slovensku. Na Slovensku je neskutočne emocionálna. A potom sú tu vlastne aj takí ľudia, ktorí túto emocionálnu vec dávajú aj do tých svojich prezentácií. A keby to nemalo úspech, tak by to tí ľudia nerobili. A jeden z tých príkladov podľa môjho názoru je aj tento Igor Matovič robí neskutočne emocionálne prejavy, keď si zoberieš jeho vystúpenia verejné, ktoré on robí aj teraz, tak vlastne tam nie je nič o tom, ako by spôsobom chcel riešiť ja neviem, ekonomiku v štáte, alebo inštície v štáte, alebo orgány trestné či, či konaní, trestnom konaní účinkujúce v tom štáte. Proste inštitucionálne veci v tom štáte, akým spôsobom tú spoločnosť nejakým spôsobom posunúť. On rieši len seba a keď robí nejaké veci z hľadiska prezentácií v tom, tej Národnej rade, kde sa teda prezentuje ako poslanec s tým svojim hnutím, tak sú to tiež veľmi emočné veci. Myslím si si všimol aj, keď sa môžeme baviť o tom, že vlastne čo ten minulý rok priniesol, alebo ešte súčasný rok pár dní, tak vlastne to rok 2025, tak môžeme okomentovať aj to, čo sa dialo v tom parlamente, myslím, že teraz niekedy v decembri na tej poslednej schôdzi. Tam bol tiež krásny prejav toho, akým spôsobom je u nás nastavená tá politická, spoločenská, spoločenská komunikačná kultúra. Tak tomu môžeme tiež povedať, aký máš ty na ten pohľad. Uh, absolútne si to trafil, to, čo som ja myslel, že vlastne ten parlament je len odrazom e, vlastne spoločnosti, ale potom si um, nalejme čistého vína, v akej spoločnosti my to žijeme. Však my tu žijeme medzi neandertálcami, dá sa povedať. Lebo keď si pozriete ten parlament, a teraz budem možno sprostý, tak sú tam vyložene, že psychiatrickí pacienti, vieme, o koho sa jedná, a tí sa prelínajú e, e, zo strany Olano, lebo ten súčasný názov ja im nepoviem nikdy, e, do strany PS, plus sú tam tí e, pseudokresťania, satanovi synovia, a hovorím, a kto sa s týmito ľuďmi akože stotožňuje? A aby som teda sa z toho ja nejakým spôsobom vyvlekol, ja tam normálne nemám nikoho, s kým by som sa ja stotožnil. Ako naplno. Možno niekoľko ľudí je tam, že do istej miery s nimi zdieľam isté hodnoty a isté názory. Ale nie je to to, že áno, tak tento človek, že áno. Taký človek tam proste nie je. Tak ale potom sú dve možnosti buď sú všetci tak hlúpi a skazení, alebo potom ja som úžasný, fantastický a geniálny, čo je samozrejme nezmysel. Takže skôr by to bude tá prvá možnosť, že celá tá spoločnosť, v ktorej my žijeme, sa e, absolútne oprostila nejakých ideí, nejakej morálky, nejakej chrbtovej kosti a vrhla sa len na to prvoplánové a hlavne na ten konzum. Lebo ľudia, keď dáš rozvitú vetu, tak v šiestom slove ťa už prestanú vnímať. Ľudia osprostievajú, ako povedal klasik z SNS, ľudia otupievajú, ale myslím, že už sú tupí. A gro, gro ľudí, samozrejme existuje e, úzka skupina, e, ktorej to myslí, ktorí sa neprikláňajú ani tam, ani tam a nehonia sa za nejakými stranickými tričkami. A netvrdia to, že e, keď prestaneš velebiť Fica, tak si automaticky PS. To ja mám normálne v komentároch, mojich videí. Nedaj Bože, trošku skritizujem vládnu koalíciu, a už mi tam píšu tí zarytí e, zarytí smeráci alebo zarytí hejslováci, že no tak Štubňák prešiel na druhú stranu barikády a on bude teraz voliť PS. Okamžite tam mám. A nie je jeden komentár. Preboha, ale uvedome si, o čo sú tí ľudia lepší, alebo o čo sú iní, ako tí, ktorí bezhlavo volia olajňákov, kdh alebo PSH-kov. V čom sú iní pre Boha živého? Len v tom, že volia smer? Nie, sú takisto hlúpi. A z tohto sa skladá tzv. slovenský národ. A z toho im je úplne, úplne zlé. A tento rok bol taký, že hovorím to sklamanie, je jednak e, z národa, že je totálne nepoučiteľný a mu bude musieť v blízkej dobe padnúť tak na hubu, ale tak na hubu, že tých 20 tisíc mŕtvych je úplná sranda. Bude musieť odísť 200 tisíc, možno 600 tisíc ľudí na Slovensku, bude musieť normálne ísť na kompost, aby sa v niektorých makoviciach rozsvietilo. Ja viem, toto, čo som teraz povedal, je ako dosť silná káva, ale ja tu inú možnosť nevidím, lebo keď 20 tisíc není dosť, no tak potom bude musieť byť dosť 200 alebo 600 tisíc. Ja tomu fakt nerozumiem. No a k tomu e, levým podierom e, prispieva činnosť, respektíve skôr nečinnosť vládnej koalície, lebo povedzme si rovno, kto z nás mal nejaký konkrétny dotyk e, so špeciálnou prokuratúrou? slušný človek v podstate nemal dôvod s nimi prísť do styku. Aj keď teraz to strašným spôsobom zjednodušujem. Ja nie som na, e, prí, prívržencom týchto, e, e, týchto úradov a podľa mňa by nemala byť ani špeciálna prokuratúra, ani špeciálny súd. Lebo na čo je to špeciálne? Ak e, ten trestný zákon platí, tak to musí vyriešiť aj normálny trestný súdca. Na to nepotrebujú špeciálneho. No a v podstate tá vládna koalícia sa zaoberala týmito vecami, čo ľudí vôbec ako až tak veľmi netankovalo. Čiže v tomto má napríklad opozícia úplnú pravdu, že oni sa starajú o to, aby mali svoje zadky v suchu. A o, o ľudí sa nestarajú. Pozrime sa, v akom stave sú verejnoprávne médiá, v akom stave je súdnictvo. Pozrieme sa na to, že e, vo väzení, e, teda vo väzbe sedia e, dva ľudia. Jeden na, za napísanie knihy a druhý za to, že bol neslušný v svojich statusoch na sociálnych sieťach. Ako, a všetci sme s tým akože v pohode. A tá kľúčová otázka Nemáte pocit, že sme chceli zmenu preto, aby k tomuto nedochádzalo? A ono k tomu naďalej dochádza? Tak vlastne, kde je tá zmena? No, ja, ja neviem, že kde je tá zmena. Čiže tým ja len chcem ilustrovať e, to slovo, ktorým som pomenoval rok 2025, sklamanie. Sklamanie, sklamanie z národa, sklamanie z tých, ktorí sme, ktorých sme volili, že v podstate zaoberajú sa úplne inými témami ako tie, ktoré nám prezentovali pred voľbami. My sme im zase uverili, zase sme im to zožrali a zase z toho nič nie je. Tak sa pýtam, o čo sú lepší ako henty? Neviem. Chcem povedať neviem. ešte jednu vec, že takú, tento rok by som povedal, mnohé veci obnažil. Ono, treba povedať, že aj ten smer tu už je 20 rokov na tom trhu, ale dneska je úplná iná situácia ako v roku, ja neviem, 2003-2004, keď začínali a 2006 ja neviem, 6 alebo 7, alebo kedy to išli, 6 myslím, išli prvýkrát moci. Dneska už je rok 2025 a ideme na rok 2026 sú tu úplne inak nastavené aj nové generácie, aj iná digitálna zručnosť. My sme už opustili analóg a prešli sme úplne do formy digitálu. A takisto aj verejná diskusia prebieha z 99% digitály v obrovských sociálnych sieťach, ktoré rozhodujú voľby a takisto dávajú aj možnosť robiť úplne parálne informačné spektrum smerom k mainstreamu. Mainstream už vlastne neexistuje. Mainstream sú sociálne siete. Tie rozhodujú. A tie ostatní sú len takí nejakí kumulátory určitých vecí a tak ďalej, nejakých informácií, ale je to iba jedna časť mozaiky, vôbec nenosná. To je jedna vec, čo sa veľmi zmení na to informačné pole a brutálne to mení aj ten diskurs. V niektorých veciach horšiemu, hrubne nám troška, a v niektorých veciach lepšiemu. Proste, že zrýchluje taký ten upgrade. Aj táto vládna koalícia vyzerá, že zažije veľkú porážku e, v nových voľbách, ktoré možno budú aj budúci rok predčasné. A druhá vec je, že, že e, tá Slovenská republika je plnej miere integrovaná v tej európskej 27 a všetky tie, všetky tie e, parametre, ktoré sú, či už ekonomické, hlavne ekonomické, rozvojové, tak sú plne merateľné metodikami, ktoré sú akceptované. Takže dneska krásne vidíme, že toto, čo my hovoríme, nie je len pocitová dojmológia, ale za tým sú grafy, štatistiky, či z Eurostatu alebo z iných hlavne z Eurostatu, kde vidíme, jak sa Slovenská republika brutálne zaostáva. Za krajinami, s ktorými sme mali dlhý, dlhú čas spoločnú históriu a rovnako aj štartovaciu dráhu, niektoré boli za nami. Bavíme sa o krajinách ako Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Rakúsko plus minus teda, no a potom ešte tie krajiny toho Rumunsko, Bulharsko a Pobaltia a tak ďalej. Ale hlavne to Polsko, Maďarsko, Česko, lebo tu nám mnohí zliadajú, mnohí ich často navštevujú a tak ďalej. Takže vidia, jak sa tam stavajú diálnice, jak sa tam buduje inštitúcie, jak sa tam buduje, ja neviem, nemocničná sieť, jak tam funguje zdravotná starostlivosť, aké tam je zabezpečenie E, zdravotné, sociálne a tak ďalej. Čiže je to kompar komparatívne vyslovene s nami a vidíme, že to Slovensko proste stráca. Stráca neskutočným spôsobom a je to systémom toho riadenia, akým my tu fungujeme. A druhá vec je, čo som si všimol a čo veľmi teda ako myslím, že v tomto roku to bolo úplne obnažené, že tu na vlastne není ani súťaž riešení. Že proste je tu tá blbá nálada, ale keď zoberieš tie hlavné politické spektra to sú tí progresívci, ktorí vedú tie tabulky momentálne. Potom nejaký smer, ktorý je 20 rokov a má už na sebe tisíc plášťov rôznych, čo akože reprezentuje, pretože smer, keď začína, mal úplný retoriku ako dnes, aj politické témy. A potom je tu tá konzervatívne spektrum, ktoré je veľmi fragmentované. A vlastne e, z hľadiska e, tej diskusie aj v tom parlamente to vôbec neprebieha na tom, akým spôsobom tieto veci riešiť. Ekonomické hlavne teraz, Je. Ale aj tie inštitucionálne. To, čo sa tu rieši z hľadiska tých trestných konaní, tak takisto si nemôžem pomôcť. E, bola tu veľká zákazka ohľadom toho, že tu bola a v tom 23. roku to bolo cítiť v voľbách, zle riadená pandémia. Proste tá predchádzajúca vláda zvolená 2023 No, Igora Matoviča a potom všetkých tých ostatných premiérov Hegera, Odora, proste fatálne zlíhala, zlíhala v riadení pandémie aj ekonomicky, aj zdravotne. A <clears throat> mnohí tí ľudia chceli teda nejakým spôsobom sa s týmto obdobím aj vysporiadať. Ej, proste. No a k tomuto neprišlo a keď došlo k nejakému vysporiadaniu, tak z hľadiska tej súčasnej moci, hlavne socialistov, treba povedať, hlasu a smeru, tí sú nosní, ale sekundu tá, aj tá strana sa, alebo respektíve to, čo sa na jej kandidátke sa nás tam dostalo, tak vlastne nerobia nejakým spôsobom vysporiadania sa s tou pandémiou, ktorá bola očakávaná, ale riešia len svojich nominantov, ktorí mali problémy v roku 2023. O tom, či tam boli nejaké veci e, nadhodnotené, aktivizmu a tak ďalej, to je vec druhá, ale v zásade si nemyslím, že tí ľudia boli Eh, riešení úplne akože bez príčiny. Proste bola tam tá príčina nejaká a o tom svedčí aj to, že nemyslím si, že by sa tu korupcia zastavila v rokoch 23 až do dneska, ale ja nevidím, že by sa to nejakým spôsobom riešila. A nevidím, že by sa tu riešili aj tí ľudia, teda keď už robili nejaké aktivistické veci, tí vyšetrovateľ a tak ďalej, nejakým zásadným spôsobom, že by sa tu nejaká vina im priznávala v nezávislých súdnych konaniach. Proste nepriznáva sa, deje sa dokonca pravý opak. A to je ten problém, že vlastne tá blbá nálada nie je len tá ekonomická, čo ja teda vnímam veľmi silno, aj tí ľudia, ktorým, s ktorými ja rozprávam, ale keď sa bavíme aj o týchto e, trestnoprávnych veciach a úpravy tých trestných kódexov a tak ďalej, tak aj tam je veľmi blbá nálada. Hej? Takže to je to vnímanie, že vlastne bolo to nejaké očakávanie, tí ľudia nedostali dôveru v tom 23. roku táto vláda, myslím, kvôli tomu, aby si riešili svoje vlastné veci trestné a svojich vlastných nominantov a tak ďalej. Dostali kvôli tomu hlavne, aby sa tu riešila tá pandémia, ktorá bola celospoločensky vnímaná veľmi zle. Však sme mali jednu z najnižších zaočkovaností, pretože sa to robilo veľmi násilne a vyslovene sa tu na ľudia, tá spoločnosť sa z hľadiska exekutívy proste rozdeľovala tak, ako sa nerozdeľovala nikde vo svete. Minimálne v tom našom, e, našom rámci, nehovorím o Číne. Ale v rámci Európy tá represia, čo sa tu narobila z hľadiska očkovania, neočkovania, tak tá forsaž bola neúmerná, to bolo vyslovene ako celé zlé. A bolo to aj tým, že tá vláda bola veľmi neodborná v tomto smere a Igor Matovič bol toho tvárou. Takže, takže a tá historická pamäť, to sa nadviažem v tomto roku, je aj to, že tá ponuka je tu strašne malá, v podstate aj tá politická ponuka tých riešení a vlastne prichádzajú nejaké nové subjekty, uvidíme, ak budú úspešné, ale je to pomerne stále malé, malé, malé percento a e, nevidím tu nejakú ani sebereflexiu týchto, aj tých starých strán, ktorí v 23. prehrali tu, tie voľby, že by niečo nejakým spôsobom prišli s nejakou novou politikou, alebo ja neviem, E, nejakou zásadnou zmenou. Proste ako keby stále to isté a, a tým pádom ani, ani sa nezdá, že by sa tu zviedol nejaký politický zápas o zmenu smerovania tej spoločnosti. Aj v týchto ekonomických veciach, aj v týchto spoločenských veciach. A to je tá blbá nálada, ktorá myslím, že v tomto roku, môžeme ešte vypichnúť iné udalosti, kde to bolo vidieť, je veľmi nosná a dávala takú peča tomuto roku 2025. Že ako keby sme nemali alternatívu. No nemáme. Nemáme alternatívnu, lebo keď si, keď si to zobereš takto, keď si zoberieš to celé politické spektrum, eh, ekonok, ekonomiku by mal riadiť odborník na ekonomiku, financie, odborník na financie, E, ne, nebudem robiť vtipky, e, že minister financí e, bol Igor Matovič, lebo ak bol Igor Matovič minister financí, tak ja som kardinál katolíckej cirkvi. Prisám Bohu. A ja som lepší kardinál s mojimi súčasnými znalosťami katolíckej viery, ako on bol so znalosťami financí. Toto je katastrofa. A ja viem, že môže byť horšie. Ja viem, že keď si to budeme škrábať, že to bude horšie. Že sa dostane do vlády PS, čo sú e, malé deti a ešte z pomocnej školy. Lebo keď si tam zoberieš tie hičkokové sekretárky, e, čo sú vraj absolventky nejakých právnických učňoviek, to je e, e, taká koncentrácia ľudskej hlúposti a obmedzenosti, že to je hrozné. Že toto, keď sa dostane do výkonnej moci, tak to je katastrofa. To je katastrofa. Ale možno, že to je treba. Možno, lebo ja hovorím, že revolúcia je vtedy revolúcia, keď tečie krv. To, čo tu bolo v 89., to revolúcia nebola, to bol kšeft, to bol čistý kšeft. A toto, čo sa tu deje, tie pokusy, to je, to je nič, to je sranda. Proste asi to potrebujeme zažiť. Ja viem, že Slováci nie sú dizajnovaní na revolúciu. Aj, aj to SNP vzniklo vtedy, keď sa už nedalo nikde cúvnuť. Asi sa potrebujeme znovu dostať ako národ do e, tej pozície, že už nebudeme mať kam cúvnuť. To je ako keď e, vlastne ten človek stojí na kraji útesu a má dve možnosti, buď teda padne dolu z toho útesu a zabije sa, alebo vyrazí dopredu a začne bojovať. My sme ešte nezačali bojovať. Tu nikto nezačal bojovať. Ale aby som sa vrátil k tej pôvodnej myšlienke, je katastrofa. Nikto nemá kádre. Keď si to zoberieš, ja nehovorím ten bývalý režim, ja netrpím spomienkovým optimizmom, ani nemám nejaké bohujaké kladné spomienky na obdobie socializmu Eh, za to, že ma môj šéf fur drbal, za to, že som málo aktívny v SZM, chuj. A vôbec, pardon za výraz, a vôbec um, sa nestaral o to, aké mám pracovné výsledky. A potom mi on povedal, že jeho zaujíma moja politická e, mimopracovná aktivita. Ale ja chodím do roboty kvôli tomu, aby som robil prácu, nie? Ale to som odbočil. Nie sú kádre čo sa týka nejakého PSK alebo KDH alebo nejakých týchto zúfalcov, oni vôbec nemajú kádre. Ale čo je úplne, úplne najhoršie, kádre nemá ani smer. Kádre nemá smer. A smer, si, smer e, nie je v stave si to uvedomiť. Oni sú tak bohorovne presvedčení o tom, že o dva roky ak to vôbec o dva roky bude, že ľudia nebudú mať inú možnosť, že sa budú tak klepať, čo je samozrejme možné, aby to nedostalo PSK, že im to znovu hodia. Ale zabudajú na jednu vec. Človek, keď je sklamaný, tak už mu je to je dosť akože jedno. A ľudia sa vykašľú prísť k voľbám, Čiže ak títo, tá konzervatívna časť národa k voľbám nepríde, tí progresívci tam prídu do nohy progresívci povedať, že, že, že, že ten smer tu je Juraj už 20 rokov. Čiže ten marazmus, ktorý tu máme, ten ekonomický, a možno aj spoločenské, ale ekonomické, tak je veľkou uh, ich vinou, jak to tu vyzerá. Pretože oni boli, ja neviem, z tých 20 rokov, myslím, že nejakých 14 rokov pri moci a mali tú riadiaciu schopnosť a tú exekutívu. A neurobili to tak, aby sme v tých štatistikách v roku 2025 v rámci Európskej únie a toho nášho okolia boli minimálne priemerným štátom. My sme na konci tých štatistík. Čiže to je proste ne, kadrové neschopnosť, aj ich, aj programová neschopnosť. To je jedna vec. A druhá vec, že e, treba povedať, že aj to progresívne Slovensko, keď niekto pozná tú genézu, jak to vznikalo, tak títo títo marxisti, ja ich hovorám, tí smeráci, oni mali takú tú svoju, taký ten, ten vedecký základ, alebo takýto spoločenský mali takú, že ASA sa to volá, že analýzy stratégie a alternatívy, to je taký think tank, je proste, kde, kde nejakým spôsobom oni fungujú a tam boli ľudia aj z PSK svojho času, však Štefunko, pán Štefunko, ktorý zakladal progresívne Slovensko, ten bol volič Smeru a chodil na tie ASA, hej, kde vlastne e, na, tie, na tie programové, by som povedal, diškurty s týmito, s týmito smerákmi a, a tak ďalej. Až potom, keď zistili, že vlastne tá sociálna demokracia európska je troška inak kreovaná, tak vlastne aj v rámci eh, Európskeho parlamentu sa to už jasne viditeľne ukazovalo, tak vlastne sa rozhodol, že založia oni progresívne Slovensko, to znamená takú tú európsku lavicu na Slovensku a to no, vlastne budú forsírovať. No a dnes je to v takom štádiu, že vlastne smer bol, to je tiež význam, význam tohto roku, vylúčený z rodiny európskych socialistov, to znamená jednohlasne. Z 27 štátov, ktoré robia tú socialistickú internacionálu v Európskom parlamente, každá krajina z tej 27 má sociálnu demokraciu, tak všetci smer ako sociálnu slovenskú demokraciu vyhodili z frakcie. Proste, že nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou, ani program, ani nič. Proste nie sú. Čiže tá naša vládna strana není vôbec integrovaná. Je to proste antrmenč z hľadiska e, európskej politiky socialistickej. To je jedna vec, že je veľký, veľký problém a hlas, ktorý mal byť tá nastupujúca generácia, to B, ktoré malo sa stať Ačkom u socialistov, tak nesplnilo očakávanie, proste priamo súboji zo so starým smerom Nový smer prehrála. Peter Pellegrini má 15%, oni majú 23%, čiže Čiže tiež to neurobili a tiež e, nie sú ani prijatí do socialistickej internacionály, takže ani tej socialistickej frakcie. Takže to je tiež jedna vec. No a druhá vec je, že Robert Fico ani nerobí sociálnu demokratickú politiku, lebo však ho vyhodili, proste sociálna demokratická politika má úplne iné parametre, ako čo robí Robert Fico. Robert Fico má na sebe za tých 20 rokov asi 30 plášťov, a teraz má ten konzervatívny, narovno konzervatívny plášť, čo je proste úplne oxymoron hej, z hľadiska socialistickej politiky a to aj pre slovenskú e, politiku, by som povedal, ktorá sa má kreovať tá národno-konzervatívna problém, pretože, e, pretože sa nemôže nejaký socialista tváriť, že je národný konzervatívec, to sú proste oxymorony. On má byť socialista, aby robiť sociálnu politiku. Takže Takže eh, ten, kto bude robiť socialistickú politiku na Slovensku, to je súboj Smeru a progresívnosť Slovenska. Ich stranický idolský súboj. To není súboj národno-konzervatívneho tábora. Ten má byť samostatný, má svoje vlastné politické strany. A problém národno-konzervatívneho tábora to je ten, že vlastne keď zobereš napríklad veľmi pekne sa to ukazuje na tých Amerikov. Ameriku každý pozná, Spojené štáty sú tam dve strany tak na tomto vysvetlím, čo myslím, že vlastne na Slovensku, keby sme išli opciou Ameriky, Spojených štátov amerických, tak republikánska strana má, nemyslím lídrov, ale myslím volictvo pod sebou KDH, republiky, Olana, ja neviem, čas smeru, DSK a tak ďalej. Proste toto všetko je republikánska strana Spojených štátov. A zasa na druhej strane demokratická strana, má za sebou e, socialistov, liberálov a progresívcov a toto všetko. Hej. A tieto jednotlivé, čo u nás sú samotné politické strany, tak v týchto veľkých stranách, hej, ktoré sú názorovo rozdelené na, ten, na tie dva póly, tak sú len nejaké frakcie, sú to len nejaké záujmové skupiny. Ale návonok sa nejakým spôsobom rozhodne a tak strana potom reálne aj tú politiku ovplyvní. A u nás to je tak, že vlastne tieto maličké národno-konzervatívne strany, ktoré majú čas politiky aspoň národno-konzervatívnu, tak proste sú frakcionované a navzájom sa aj neznášajú a nikdy nevytvárajú samostatnú vládu a vždy sa pridružia nejakým tým väčším, väčším stranám, ktoré u nás sú tí socialisti. A to je problém slovenskej scény, že je vlastne síce je e, puknutá, hej, na dve časti, to je prirodzené, každá demokracia je puknutá na dve časti, ale úplne anomálne že proste sú tam ľudia a politické smery úplne antagonistické. Proste KDH ako konzervatívna strana nemá čo byť s progresívcami. To sú proste oxymorony. Aj. To sú veľké problémy. Nikdy nezostaví vládu, ktorá by s tým Slovensko nejakým spôsobom pohla, pretože sú antagonisti. A nielen v ideologických veciach, ale aj v politických, aj v ekonomických. No tuto ja by som to <clears throat> e, trošku vnímal e, odlišne. E, to, že ich vylúčili E, to nie je kvôli tomu, že oni by boli málo lavicoví, alebo že by boli málo socialistickí. Tí uchylní socialisti európsky sa vlastne posunuli niekde inde. Smer zostal tam, kde je. Myslím si, že Smer sa až tak veľmi nehýbal. Skôr si myslím, že sa pohli všetci tí európsky socialisti a pohli sa do totálne úchylnej pozície tých e, ultralavičiarov, e, tých absolútne zdegenerovaných e, neomarxistov, kde vlastne e, sa k ním viac hodí to PSK, lebo oni sú vlastne e, postihnutí týmto, e, týmto celým smerom. A smer sa ako nechcel hýbať týmto, Smer sa nechcel hýbať týmto smerom, úžasná veta, no ale no, ináč, ináč ju neviem e, e, vytvoriť. No, čo sa týka hlasu, tak to bol samozrejme, to je jeden biznis, hlas je biznis projekt, lebo e, to si myslím, že v, Smer môže vlastne hlasu poďakovať, že sa zbavili e, tých e, biznis e, ľudí, ktorí e, tam nerobili moc dobrú krv, a ja som teda dúfal, že tým, že e, ich vyhodili z toho socialistického tábora, e, eurosocialistického tábora, že vlastne ten smer načerpá trošku tej, e, toho konzervativizmu a že chytí aj taký ten národný podtext, ktorý teda dosť dlho absentoval a že začnú sa správať pronárodne. Vyložene pronárodne. No ale toto nenastalo. Jedine, čo tam zostalo, tak biznis. Samozrejme, ten biznis tam fičí vo veľkom štýle. Ale e, ja by som nepovažoval za negatívum, že ich vyhodili. E, z tej frakcie tých socialistov. Ja, ja by som to považoval, tom, Juraj, ja by že, som to že, považoval za plus, lebo že, dobre, ako, tí, čo len... zostali, to je uchylné. To je banda uh, uchylákov, podobne ako je uchylná strana PS. To, no, ja to som, je ja banda som... uchylákov uh, pre psychiatra akože dosť celkom zaujímavé sústo. Vieš, Juraj, no ja som to myslel takým spôsobom, že máš nejakým spôsobom ideové rozdelené, politicky ideovo rozdelený ten tábor. Máš socialistov, máš národných konzervatívcov a v rôznych otieňoch a máš liberálov. Ale liberáli a socialisti plus minus je ako jedna, by som povedal skupina, len sa to tak rozdeluje ešte v tom parlamente. Dobre. No a teraz je problém v tom, že vlastne každá tá každá to poľské smerovanie má momentálne nejaké tie hlavné spoznávacie znaky. A v tom Európskom parlamente máš, e, niekto kladie na tom národno-konzervatívnom spektre väčší dôraz na nejakú tému a tak ďalej, tak tam sú tie frakcie rozdelené, na ECR, Európsky konzervatívci, potom patrioti, potom suverenisti a tak ďalej. Ale plus minus ten základ ideový národ-konzervatívny je rovnaký. Potom tam máš tých socialistov, tí majú tiež poznávacie znaky. A tam vlastne ten smer, čo robí môžeš hovoriť, že je to dobré, Lenže Únia má 450 miliónov ľudí a 5,5 miliónové Slovensko, ich sociálsky tábor hovorí, že vy všetci sa mýlite. Hej, vy, vás 445 e, miliónov socialistov hej, sa míli v tých jednotlivých štátoch, proste, ktorí volia tie sociálne strany. To tak nefunguje proste. Smer nerobí sociálno-demokratickú e, e, politiku. Musím do toho vstúpiť. ja viem, že to tak nefunguje. Ale uvedom si jednu vec, a ja to dosť často používam, ani miliarda múch ma nepresvedčí, že hovno je lepšie ako med. A o tom toto je. Západná Európa, a ja som v tomto už akože radikál, západná Európa skončila. My sa nemôžeme pozerať na to, čo západná Európa, e, či sú tam nejakí socialisti, liberáli, e, patrioti, alebo čo západná Európa skončila. A e, tam celé to napredovanie západnej Európy ide do absolútnej katastrofy. Čiže ja za tento rok, keby si povedal, že jak som sa ja politicky posunul, ja som sa posunul od e, pozície, e, kde som ešte dúfal, že sa nájde dostatok rozumných ľudí, aby sme vrátili Európsku úniu k tomu jej pôvodnému účelu a vlastne vrátili sa pred Lisabonskú zmluvu, lebo to je alfa omega. Ale pochopil som jednu vec, že ako keď rekonštruuješ starý dom, že furt to len lepíš, lepíš, lepíš a furt je to na nič. Čiže e, v istom momente zistíš, že oveľa jednoduchšie, lacnejšie aj rýchlejšie je to zbúrať a postaviť nový. Čiže Áno, ja ale... som... Dobre, Jure, ale takýto politický smer, keď sa na to pozerám, tak taký neexistuje v Európskej únie. Teraz vlastne je hlavný politický smer zmeniť tieto veci. Teraz nemyslím smer... V Európskom parlamente to je nereformovateľné. A, e, Ale aj v jednotlivých poved... štátoch. Aj v jednotlivých štátoch. Veď neustále sa posiluje tie konzervatívne strany. V niektorých štátoch sa dostali k moci a sú veľmi úspešné. Najväčší štát európsky v rámci 27 je príklad je Taliansko hej, kde vlastne pani Meloni proste riadi ten štát tak, že myslíš najstabilnejšiu vládu, takú stabilnú vládu ešte nikdy nemali a tiež z tohto tábora je, je z ECR-ky európskych konzervatívcov. Je náspadnutie, myslím, že v 27. alebo 8. budú voľby vo Francúzsku, budú veľmi limitné. Ehm, v Nemecku je AFD momentálne už najsilnejšia strana preferenčne. Merz je veľmi tlačený z CDU, CSU k tomu, lebo urobil takú anomálnu e, koalíciu z SPD, to je tiež taký veľký problém mačkopes, a v týchto jednotlivých politikách má veľký problém, ale tiež už nejakým spôsobom tlačil na to, aby sa zmenil Green Deal a tak ďalej, ktorí zastupovali socialisti a, a zelení. Však to je tiež ďalší oxymoron, že vlastne Robert Fico e, celý čas predsadzoval so svojou frakciou, Timmermans bol socialista. Green Deal vo všetkých tých svojich paradoxách a neskutočných antiekonomických opatreniach a dneska sa ako na Slovensku voči nemu nejakým spôsobom vyhraňuje, aspoň retoricky, ale prakticky neurobil nič a celý čas sedel vo frakcii so socialistami ktorí tieto sprostosti prezadzovali. Vieš? Takže to sú proste oxymorony. A keď hovoríš o tom, že nejaká zmena musí byť, tak tá zmena sa ukázala aj v predchádzajúcich európskych voľbách, kedy posilujú, tieto národno-konzervatívne e, tábor. A druhá vec, on sa aj dostáva reálne k moci, má šancu sa dostať v nosných štátoch Európskej únie, v Nemecku, vo Francúzsku, aj v ostatných samozrejme. Však aj teraz v Českej republike sa tento tábor dostal k moci, však koalícia, je tam patrioti a, a a e, suverenisti. Hej? To znamená, že motoriste sobie, áno a e, SPD. To sú tieto konzervatívne strany. Uvidíme, ak bude vo výsledku vyzerať tá česká politika, ale, ale dá sa to takisto aj Poliaci v tomto smere. Takže nikto nemá takú ambíciu opúšťať Európskej únie a vôbec nie taký malý štát ako je Slovenská republika. Ale zmeni to, zmeni tie zásadné politiky, ktoré sú najväčšie výhrady. To je tá vec. A urobiť to aj v domácich voľbách, parlamentných voľbách v slovenskom parlamente a urobiť to v synergii s ostatnými frakciami a podobnými stranami v tej 27 aj v Európe. No ale toto mi... E, ako ja, by, ja som prvý, ktorý by som fandil takémuto scenáru. Len ja som za tento rok 25 prišiel k záveru, že tento scenár je utopický a že je nereálny. Že oveľa reálnejší je stav, kedy sa Európska únia rozsype. A keď si to zoberieme z pohľadu nie Európy, ale celého sveta, tak e, Putin s Trumpom nerobia nič iné. A to sú trošku iní hráči ako Slovensko, to si musíme povedať. A oni nerobia nič iné, len v podstate sa snažia tú Európsku úniu rozložiť. Pochopiteľne, lebo tie rozrobené štáty, e, s nimi sa oveľa jednoduchšie jedna z pozície sily či už z jednej strany alebo z druhej strany. Ale ja neverím, ja neverím, naozaj neverím. Ja by som si to prijal. Nech sa Európa dostane pred Lisabonskú zmluvu, že nám nikto nebude hovoriť, aké majú byť zakrivené banány a e, že či máme mať koľko pohlaví a všetky tieto No, e, musím sa cenzurovať. Hej, hej. E, všetky tieto nezmysly, nech si to e, každý, každá krajina rieši po svojom, lebo my sme v tom roku 2004 či 2005 nedali mandát na tieto veci. Vtedy tá Európska únia nefungovala. My sme do Európskej únie vstupovali pred Lisabonom. Čiže to referendum nedalo mandát e, pre vstup do Európskej únie, takejto Európskej únie. Čiže ja si myslím, že e, my nie sme viazaní ničím, lebo tu sa zmenili pravidlá hry. Tak nehnevaj sa, keď začne fotbalový zápas a na jednej strane je 11 hráčov, na druhej strane je 11 hráčov a v druhom polčase na tú jednu stranu nastúpi e, ďalších 8 hráčov, dajme tomu, a bude sa pokračovať v zápase? Hm. No nebude. Je Lebo pravda, zápas, že, že, tam musí dohrať podľa pravidiel, ktoré platili na začiatku. Áno, my keď no sme a... vstupovali do tej únie, tak je pravda, že boli iné tie parametre v roku 2005 a potom Lisabonskou zmluvou sa dramaticky zmenili, ale Lisabonská zmluva musela byť odsúlesená minimálne exekutívami a myslím aj parlamentami, to znenie. Takže Slovenská republika tou svojou aktuálnou reprezentáciou z roku 2009 tieto veci odsúhlasila. Ale to neznamená, že to je na väčšie časy. To znamená, že ak sú tam problémové veci, čo ja si myslím takisto, že sú problémové tie veci, štáty. A to ďalšia, tá federalizácia kvázi, čo sa teraz snaží nejakým spôsobom napríklad aj zaobali tým, že by Slovenská republika alebo malé štáty strátili právo veta a rozhodovalo by sa kvalifikovanou väčšinou a tak ďalej. To je ďalšia lisabonizácia Lisabonu hej, z roku 2009. Tak jednoznačne urobiť treba ten protinázor, hej, a ktorý sa potom presadí. Nie, že ideme do federalizácie, ale ideme v určitých smeroch do rozvoľňovania a revízie tých politík. Revízia Lisabonu, tam, kde to nie je v poriadku a neosvedčilo sa to. Revízia Green Dealu, tam, kde to nie je v poriadku a zničí no konkurencioprosť aj našej Slovenskej republiky a Európskej únie voči tým väčším hráčom svetovým, lebo Čína, lebo Spojené štáty, lebo ja neviem India, lebo ja neviem Rusko. Hej? A, a iné politiky, ktoré tu máme, ktoré sú vyslovene sú uh, ideologické a presadzované, musí zase sa vrátiť socialistami a zelenými a touto, touto progresívnou a marxistickou proste politickou reprezentáciou tej Európskej únie a v jednotlivých štátoch a týmto, týmto, týmito politickými subjektami, tak tie sa musia revidovať a na to je ten národno-konzervatívny tábor, ktorý to má revidovať jednak v rámci vnútroštátnych vecí a štátnych vecí na úrovni parlamentov svojich, teda Národnej rady Slovenskej republiky, a jednak vo svojom zastúpení v Európskej únii, v Európskom parlamente, v Európskej komisii synergiou podobnými stranami. Však na to je tá frakčná činnosť. Na to sú suverenisti, patrioti, na to sú e, no. ľudovci a tak ďalej. Isté, že. E, ja by som tak povedal. Pa teórii dánu, pa praktike sa všem net. Krásne v tomto ruština úplne sedí. Každý rok nám pribúdajú voliči. Vzhľadom na úroveň nášho školstva, nemyslím len tohto ministra školstva, ktorý je pohromou, ale pohromou e, boli ministri školstva hlboko, hlboko v, e, v histórii, aj tí za SNS, e, tí stali tiež za fajku tabaku. Ehm, máme vychovávané generácie, ktoré nezmenia vôbec nič. Ktoré sú presne poplatné e, tej, tomu progresivistickému tlaku. Čiže keď si zobereš, že máš úplne školstvo na milu jarmilu, k tomu máš médiá e, v rukách západných spravodajských služieb, bohužiaľ do dnešného dňa aj verejnoprávne médium, lebo Smer je tak neschopný a vlastne koalícia ako taká, že za e, rok a pol zmenia písmenka a nehajú tam skoro všetkých ľudí a len rozprávajú o tom, ak sa toto bude personálne meniť, potom si otvoríš správy a dogrcáš sa. A tu sa ani nedá robiť iná politika, keď máš národ totálne zblbnutý médiami. Jedna infovojna a jeden slobodný vysielač to naozaj nevytrhnú. A zo pár štubňakov, ktorí vysielajú z pivnice, lebo sa úplne zbláznili, a zo pár ľudí, ktorí, ktorí robia osvetu na sociálnych sieťach, títo naozaj nemajú šancu e, vytrhnúť, lebo tie masy, tie pozerajú o 7 správy, ktoré sú vyložené, že propaganda, čistá propaganda. Však to sa nedá pozerať, to sa absolútne nedá pozerať. To, to je... Ja si pamätám, ty asi nie, ale ja si pamätám správy ešte za sociku. A, ja a môžem ti pamätám. povedať, že bolo tam menej propagandy ako v tých správach, ktoré, ktoré ste... To je úplne celé zlé. Ja neviem, že uh, žurnalistika sa tu študuje na vysokej škole, však to je na úrovni pomocnej školy toto všetko. To je jedna katastrofa. A v tomto ja vidím celý ten problém, nie len na Slovensku, ale v celej Európskej únii, že ak chceme niečo zmeniť, ak chceme použiť zdravý rozum, tým pádom som spravil nenápadnú reklamu baránkovej strane, eh, ak chceme použiť zdravý rozum v nejakých ďalších krokoch, ktoré by mali viesť národy Európy k svetlým zajtrajškom, keď už to mám takto zletne povedať, tak ale na to potrebujeme mať aspoň trochu politicky zorientovaných ľudí, ktorí budú rozoznávať politicky svetlo a tmu, ale tuto je furt len tma. Aj na Slovensku, aj v Európe. A toto nie je môj skepticizmus. Lebo vieš, e, optimista je len z, e, e, zle informovaný realista. A preto ja si nemyslím, ja som proti nejakému jednostrannému vystúpeniu, lebo to by bola naša smrť malej, malého štátiku v Európe, ale skôr by som povedal, že treba tie odstredivé sily nejakým spôsobom podporovať a e, skúsiť začať pracovať jednak na tej V3, lebo tí Poliaci, mm, oni sú teda hodne mentálne nestabilní a tá rusofobia ich trošku od týchto troch malých štátikov e, odtláča, ale e, a majú e, obrovské ambície byť, e, by som povedal, hlavnou silou v Európe. Však treba si všimnúť tie nenápadné investície do armády, ktoré oni majú. Oni budú mať za chvíľu silnejšiu armádu, ako má Nemecko. Aj technologicky, aj personálne. A nemajú také problémy s pristahovalcami nelegálnymi. Lebo jednoznačne ukázali západu vstyčený e, prostredník a oni si to môžu dovoliť, lebo je to trošičku väčší národ ako e, Slovensko a ich hlas je aj silnejší. Čiže ja stále e, rozmýšľam a ra, razím tú myšlienku, že treba tú V4 reinkarnovať aspoň sa stretnúť na nejakých takých pozíciách, kde sa to dá a byť silnou protiváhou toho, toho bruselského fašizmu, ktorý tam vládne. Ale no, ja si nemyslím, že Európska únia je projekt, ktorý bude mať e, dlhú trvácnosť. Ja si Ako myslím, v že... dá, dá, dávam Európskej únii rok, maximálne dva. No, tam tie prirovnania by sa dali dať aj iné, ale ako, e, čo sa týka ešte toho, jak som hovoril, že to ideologické rozdelenie, ktoré sa na Slovensku nerešpektuje, ale je takéto, tak má aj jednotlivé politiky za sebou a potom, čo som vlastne ešte nespomenul, je aj to, že je tu vysoký stupeň oligarchizácie tej našej spoločnosti. To znamená, že tie poetské strany vo výsledku v exekutíve reprezentujú hlavne záujmy oligarchie, ktorá ich nejakým spôsobom spolu vytvára a tak ďalej. A potom, keď už sú v tých funkciách, tak rozhodujú nie v prospech občana, ale v prospech nejakého finančnej skupiny, nejakého záujmu tej finančnej skupiny. To je na Slovensku ten model už by som bol vysoko rozvinutý za tých 35 rokov budovania slovenskej demokracie. A je to už to jedna z vecí, ktorú ja osobne považujem za to, že má výraznú mieru e, toho ekonomického spomalovania oproti Poliakom, Maďarom a Čechom. Táto oligarchizácia tej spoločnosti. A je to naprieč politickým spektrom, treba povedať, pretože keď sú oligarchické skupiny, oni e, majú svoje želieska v ohni v, každom, v každej politickej strane, alebo v tých nosných určite. To je jedna vec. A to, čo si ty hovorí, že to ovplyvňujú západné spravodajské služby veci, sú tu rôzne kapely, to je pravda, aj Červená kapela z Moskvy, aj iné kapely, ktoré tu hrajú tie pesničky, ale nosné je to, že vlastne tá, tie korporátne médiá tu na vlastnia prejave tie oligarchické skupiny, ktoré robia tie biznisy a aj v zastupení tých politických strán. To sú aj tie nosné televízie, to tu nevlastnia spravodajské služby, to vlastnia konkrétni oligarchovia s konkrétnym biznisom so štátom a je to veľmi vidno na tom vysielaní. To musím povedať. Hej? To je vlastne môj názor smerom k tomu, čo si ty hovoril. A je to veľmi škodlivé. Takisto udržiava to ten marazmus, ktorý tu máme, aj to celé spomalovanie aj ten verejný diskurs to proste deformuje. A je pravda, že tie alternatívne médiá, tie sociálne siete majú veľký význam, ale zápasia potom s takýmto koncentrovaným odporom v týchto korporátnych médiách. Nie, povedzme... Áno, lebo e, povedzme si rovno, táto súčasná garnitúra, ktorá je teraz pri vesle, po koho chrbte sa tam vyškriabala? Oni mali tak fantastický program, a tak fantastickú kampaň, že sa tam dostali vlastnými silami? To si niekto myslí dneska? Tak nech sa e, ako e, to chytím záchvat smiechu. Nie. Súčasná vládna koalícia sa vyškrábala po chrbte alternatívnych médií, teda aj po mojom, možno aj po tvojom, určite po chrbte infovojny, Jasné, lebo, jasné. Fiso napriek tomu, že 16 rokov, alebo koľko, neviem presne, sedí svojim zadkom na premiérskej stoličke a je šéfom najväčšej a najsilnejšej strany, je totálne neschopný spraviť si jedno svoje vlastné médium. Či už tlačené alebo elektronické, to je jedno. Je totálne neschopný. A preto ja mu prorokujem, že v nasledujúcich voľbách ho čaká osud Vladimíra Mečiara. Vyhrá voľby, nezloží vládu a zanikne. Normálne zanikne v prachu. Sú tu nejaké otázky Lebo... od poslucháčov, ak môžeme, tak, také celkom e, k tomu, čo debatujeme. Mhm, mm -hmm. Dobre. Pýta sa jo, Jozef. To toľko hodín. Jozef, Áno, čo chcete robiť, aby neprepadli konzervatívne národné hlasy v predchádzajúcich voľbách? Lebo inak ťažko si ale viem predstaviť spoluprácu Danka s Mazurekom, Baránka a Tarabu alebo aj Nového zora e, e, právo na pravdu tak povedz na to nejaký ten názor, lebo je pravda, že tu, tie, jak som hovoril, tie poecké, e, príbuzné poecké smerovania, tie národno-konzervatívny tábor má rôznych vodcov v rôznych tých straničkách a sú tam extrémne antipatie medzi nimi, hej, však ego a tak ďalej, aj možno osobné. Takže na to sa asi poslúkáš ako pýta v nejakej dialektike a potom vlastne, e, že Zjednocujúci v končnom dôsledku je ten volič, čiže hm, asi sa niekto musí nejakým spôsobom ten najsilnejší subjekt z tohto celého, čo tu pán poslúkač menoval, ukázať a ten musí urobiť takú racionálnu politiku, aby oslovil aj tých voličov tých malých strán, keď už sa nevedia dohodnúť z hľadiska, z hľadiska e, tých e, vodcov alebo tých predsedov tých strán, lebo zase máme tu aj skúsenosť s tou SNS v predchádzajúcom volebnom období, že uh, môj osobný názor je taký, že síce pán Danko tým, že tam dal tých poľských influenzerov, aj pána Tarabu a pána Huliaka, ktorí mali to nejakú tú svoju bublinu za sebou a spolu sa dostali do parlamentu, že synergizovali tie vlas, hlasy, ale v končnom dôsledku, ako náhle sa do toho parlamentu dostali, tak tie svoje osobné politické mandáty proste e, zobchodovali individuálne a nefungovali ako jedne, je nejaký stranický alebo takýto záujem, tam nefungoval, fungovalo to ako klpko hádov. To je môj názor na to a myslím, že dosť podobný k tomu je aj ten hlas, ale to je zase iné spektrum. Ale povedz ty svoj názor, Juraj. No, je to mimoriadne náročné. Andrej Danko spravil vynikajúci ťah, ale ten vynikajúci ťah bol len pre jeho zadok a ten svoj zadok dostal do parlamentu, lebo jeho tam vyniesli vlastne tí influencery. E, tak ako sú nastavené všetky mm, procesy v SNS, tak Andrej Danko je neohrozený pán vládca, dá sa povedať majiteľ SNS, čiže on tam rozhoduje o všetkom. E, tam o nejakom kolektívnom stranickom duchu mm, je veľmi naivné si myslieť. Tam sú postavené stanovy E, tak, že ten predseda tam môže fakticky, to je král, to je monarcha tam vyložene. Čiže on povie, že toto bude tak, toto bude tak. E, preto Andrej Danko m, tam napríklad niektorých influencerov, napríklad mňa, keď už mám byť taký drzý, ani neoslovil. E, ďalšieho, ktorého nechcem menovať, ale mám to priamo z jeho úst, sa aj stretol, navyprával mu a ten človek by mu tam priniesol nejaké percentá, ale zistil, že ten človek je taký relatívne dosť populárny, tak ho nezobral, lebo samozrejme ego a bál sa. No ale na tomto má byť postavená slovenská politika? Toto je úbohé. Toto je úbohé. A mne je neskutočne ľúto, že vlastne tá najstaršia slovenská strana je v rukách takýchto úbohých ľudí. A ja tu nevidím nejakú šancu, aby sa tí e, malí, ktorí sa v podstate nemajú radi, lebo na Slovensku platí ten zákon susedovej kozy, bodaj by skapala, že by sa dokázali e, nejakým spôsobom stretnúť a zabudnúť na tie svoje animozity a e, skúsiť ťahať e, za jeden povraz. Možno, keď Smeru bude horieť za zadkom, tak prvýkrát v svojej histórii otvorí kandidátku a treba znechá tam 50 miest voľných a že spraví jednu kandidátku, e, že nebude kandidovať SNS, nebude kandidovať Baránek e, so svojimi chlapcami extra, ale že otvorí kandidátku a každému dá nejakých 10 pozícií a že ľudia si vyberú a tým pádom, či už sa dotyční ľudia z tých malých stran dostanú alebo nedostanú, vždy to budú pre smer e, percenta. Lebo tam záleží aj podľa toho, v akej pozícii e, k tomu prvému je ten E, ten dotyčný. Môže sa síce prekružkovať, ale niekedy aj veľký počet krúžkov e, nestačí, aby, aby sa dostal do toho parlamentu, čo bol napríklad prípad pána Bekmatova. Ktorý Dobre, o, čom, jediný... o čom inom by bolo takéto riešenie, o ktorom ty hovoríš, len o tom, že vlastne jak, tom, jak e, by sa zachránila tá strana Smer a tí ľudia, aj tí, ktorí by sa tam dali ako na tú kandidátku, ako na tú otvornú kandidátku, jak ty hovoríš, a zachránili by si svoje zadky. Lebo ten Smer, jak sme hovorili, tu je už 20 rokov a ten marazmus, ktorý máme ekonomický a iný, politicky v tomto štáte, tak je z veľkej miery on zodpovedný. A tie nové politické prúdy, ak tu sú a oni tu nejaké sú, tak by sa vlastne diskreditovali takouto kandidátkou. Proste ten druhý názor, paralelný k tomuto, čo ty hovoríš, je ten, že vlastne ty musíš ten smer poraziť. Hej? Keby tu mali tie, tieto, tie, čo, čo pán poslúkaš tu napísal, tak vlastne tí ľudia, dajme tomu tá republika, Zoroslav Kolár, právo na pravdu a tak ďalej, tak to musí mať tú ambíciu urobiť tú politickú alternatívu programu, politickú alternatívu k tomuto marazmu, ktorý tu máme. To znamená a vyhraniť sa aj voči tej exekutíve, ktorá je súčasná, tá socialistická. A chcú uspieť. A nie sa s nimi spájať, lebo potom sme tu vlastne v tom, že sa tu nezmení nič. A tá blbá náda pokračuje. A potom vlastne aj tí voliči... Po, pozor, pozor, teraz, teraz si to povedal. Že, ale potom sa tu nezmení nič a ty si myslíš, že tým ľuďom ide o to, aby sa tu niečo zmenilo? Tým ľuďom ide o to, aby svoje pozadie, ako Andrej Danko, mohli strčiť do poslaneckého kresla. Nie, aby sa tu niečo zmenilo. Tu nikomu to... nejde o to, aby sa to... Lebo takých bláznov, ako som treba ja, alebo ako je Jano Baranek, takých je tu málo. A týmto bláznom ľudia neveria. Oni veria len tým heslám. Lebo Jano Baránek používa rozvité vety. Jemu nikto nerozumie z, te, z masy, si myslím, že z masy. Samozrejme, že rozumie mu, rozumie mu veľa ľudí, ale nie dostatočný počet na to, aby ho vyniesli do toho poslaneckého kresla. A v tom toto je. Čiže títo ľudia budú používať jednoduchý marketing a oni sa tam dostanú. A potom tí, ktorí idú do parlamentu nie preto, aby niečo zmenili pre Boha, kde sme však zostupe na zem. Idú tam preto, aby lebo nič iné robiť nevedia. Vie si predstaviť, ale e, e, nechcem sa teraz obúvať do Andreja Danka, ale môžeme si zobrať úplne ľubovoľné iné meno. Čo by tí ľudia robili e, v normálnom svete za zamestnanie? Však tí nevedia ani pražiť hranolky v McDonalde, ako mnohí absolventi sociológie, práva a ja neviem, ďalších filozofických zbytočných odborov. Oni tam nejdu preto, aby niečo menili, však buďme reálni. Oni tam idú vyložene kvôli zisku. Preto celý ten politický systém je prehnitý. A e, ja viem, že to nie je jednoduché, je to dá sa povedať skoro nemožné, ale proste Hm, celý systém je zlý. Fico ešte chce zvýšiť kvórum pre vstup do parlamentu na 7%, aby sa tým tých malých úplne zabil. Čiže tým pádom e, sa tam nikto nedostane. Ale prečo nikto nemá také gule, nech to kvórum zníži? Žiadne, že od 3%, e, od 3% sa dávajú peniaze zhruba 2 milióny eur to vychádza na tie 4 roky. To malo v milom volebnom období SNS, takže to viem ale nech od 3% môže ísť do parlamentu. Ja viem, že je to atomizovanie, ale nech sa to atomizuje, lebo mňa v tom parlamente momentálne nikto nezastupuje. Napriek tomu, že, teda, že som nieč, niekoho konkrétneho volil, ale ten, e, koho som volil, e, vlastne nedostal v svojom sľube a nerieši svoj volebný program. Teda oni sa snažia nám, nás presvedčiť, že to robia, ale nerobia to. Preto ja si myslím, že celý tento systém je úplne, úplne zlý. Počnúť s jedným volebným obvodom, počnúť s e, systémom politických strán, ale toto sa nedá preskočiť. Toto sa dá spraviť len buď krvavou revolúciou, vystúpením zo všetkého proste totálny chaos, výbuch, alebo čo bude e, samozrejme cesta podstatne dlhšia, čo ja už teda nedožijem, chvála Bohu, e, nejak postupne čakať, že či náhodou tým ľudia nezmudrejú. Ale zatiaľ to na zmudrenie e, celosvetovo, nielen na Slovensku, ale celosvetovo to nevyzerá. Je to taká otázka, ešte sa vrácia k pani poslucháčka k pandémii, že vlastne, e, tá teda otázka je na mňa, ale aj na teba, že ako mohli lekári dopustiť spôsob hromadného testovania, kašľania, smrkania v uzavretých priestoroch, infikované vreckovky, hromadne do jednej otvorenej nádoby, čakanie na výsledok uzavretej miestnosti, kde ostal rozum, alebo to bol cieľ, aby sa čo najviac infikoval ľudí a tak ďalej. Etika a, etika a peniaze. Čudujete sa, prečo prestávajú lekárom veriť. Ja som, ja som to hovoril v reálnom čase, tieto veci, tie chyby v tej, tej pandémii, ktoré sa robili na strane tej exekutívy. Je pravda aj to, že uh, sa to robilo silovým spôsobom a diskusia vlastne vôbec nejakým spôsobom neprebiehala, tie názorové spektrá do tých korporátnych médií, aj do verejnoprávnej televízii neboli pripúšťané a ani nejaká polemika, ani o, o tých, by som povedal, z odborných strán. A to bol ten veľký problém vôbec Slovenska ako takého. Tam sa ukázalo, že vlastne my nevieme debatovať ani v takýchto veciach, ani v čase nejakého ohrozenia. To znamená, že chyby sa presadzovali sílovo v tom čase tej pandémie. No keď na čele štátu bol idiot, tak čo sme mohli očakávať? Prosím vás, v apríli roku 2020 ja som v jednom zo svojich videí premietal na obrazovke príbalový leták covidového testu od firmy SD Biosensor, kde bolo jednoznačne napísané, že ten test má význam len vtedy, ak testovaný má príznaky a ten kretén od Trnavy tam nahnal všetkých. Aj tých, čo príznaky nemali. Tak keď kretén nevie čítať a e, Mikas nevie čítať takisto, ostatní si zaplatili, tak potom čo mám k tomu povedať? že keď samotný výrobca tu dá nejakú... E, to ako keby, že kúpiš si auto, ktoré je na benzín a ty do neho naleješ e, naftu a čuduješ sa, že ti nejde. No toto je princíp. Keď máte idiotov vo vláde, tak to proste fungovať nemôže. Čiže preto ja si myslím, že e, aj do toho parlamentu, aj do tej vlády by mali ísť ľudia určitej mentálnej úrovne, tie posledné zasadania parlamentu hovoria o tom, že minimálne polovička parlamentu by mala odísť na kompost a e, určitého vzdelania pre Boha živého. Ale toto nefunguje, lebo demokracia, lebo ľudské práva, lebo hento, lebo toto. My budeme tak korektní, až nás to všetkých zabije. Spýtajte sa niekoho z tých 20 tisíc mŕtvych, že či nemá chuť niekoho z tej vládnej garnitúry nakopať spredu medzi vačky? Ja si myslím, že tých kladných odpovedí by ste našli dostatok. Ja ešte sa vrátim te, tej pandémii, keď eh, tej pani poskáčke troška ešte odpoviem. Ja som v tom čase, keď napríklad bola taká, sme to nazvali v alternatívnych médiách, že COVID Spartakiáda, ja som to nazýval aj na Infovojne, v tom čase som ešte vystupoval, tak eh, vlastne tam Uh, keď bol základné epidemické opatrenie, keď sa premoruje nejaká nákaza a tak ďalej, aby sa zabránilo šíreniu, tak sa vlastne rušia sociálne vzorce. To znamená, že ja neviem, návštevy nemocniciach a tak ďalej, aby sa neršíril ten vírus, alebo sa zavrú školy a tak ďalej. Toto sa robili roky, rokúce od druhej svetovej vojny, už si pamätám, že sa učí v epidemiológii na Vysokej škole, lekárskej fakulte tieto veci. A Čiže je to všeobecne známa informácia, že sociálne kontakty treba rušiť. No a v tom čase, kedy to stúpalo, už neviem, ktorý bol presne rok 2021 a tak ďalej, do extrémnych množstiev to premorovanie, tak Igor Matovič, ako v tom čase bol predseda vlády, prišiel s tým, že budeme robiť masívne screeningové testovanie. Screeningové testovanie v tom čase bolo, má validitu asi 60%, to znamená, či ten eh, COVID máte alebo nemáte. Čiže je to úplne irrelevantné, to screeningové testovanie a robil to vtedy masovo. Myslím, že 3,6 milióna ľudí sa bolo testovať behom dvoch dní a stali v radách. Čiže urobil super premorenie a ukázalo sa to, krátkom čase to bolo, myslím, že v novembri sa to robilo a v decembri, januári, februári sme mali špičkovú umrtnosť. Je, Ako, myslím, že sme boli jednotka v rámci Európskej únie. Čiže to bola debilita na entu keď sa pýtate, a my sme to rozprávali nie teraz ex post, ako po vojne každý generál, ale v tom čase sme to rozprávali, relácie sú v archívoch, Takže keď sa hovoríte, že niektorí lekári, teda, tak nie všetci lekári, rozprával sa to, ale je pravda, že tieto názory boli cenzurované, nešli do diskusí, do veľkých médií, do televízie a tak ďalej, bolo to robené na sociálnych sieťach a týchto internetových rádiach ako Slobodný vysielač a Infovojna. Však preto v tom čase bol extrémny náraz poslucháčov hej, v Infovojne aj v Slobodnom vysielači. Prečo? Že prichádzali sem, pretože cítili, že to je cenzurované. Takže to ešte som sa vrátil k tej pandémii, ale nechcem ju ako rozbrať. Proste celá pandémia bola zle riešená a čo je to očakávanie, ktoré sme rozprávali, Juraj, že tá nová vláda ju mala mať, lebo na tej vlne by som povedal, akého sa vysporiadania sa historické s tým, s tým riadením v rokoch 2023 tej pandémie, tak vlastne urobili aj zvlášť splnomocnica a tak ďalej ale v podstate neurobili nič, pretože treba povedať, že nejakým spôsobom sa tieto veci nerevidovali, hej, ani odborne, ani nejak inak, ani tie momky a tak ďalej, a čiže aké, e, však štátny tajomník ministra Lengvarského mal nejakých 11 alebo 20 momiek a už neviem presne proste, jak je to možné, hej, akože e, zriadil ich. A druhá vec, že minister Lengvarský za Olano Matovičov minister Lengvarský, e, minister Kaliňák ho dal za zástupcu riaditeľa, momentálne zástupcu riaditeľa v Ružomberku, tak ako sa vysporiadal s ministrom, ktorý riadil pandémiu zle, proste keď mu dal ešte funkciu dôležitú, hej, počas svojho mandátu ministerského. Proste to sú tie anomálie, nehovorím o pánovi rovniakovi ktorý vlastne tiež má nejakú funkciu momentálne e, v štáte, ako myslím, že na fakulte a tak ďalej. Takže proste nejakým spôsobom sme sa nevysporiadali a tí ľudia to očakávali od tejto, od tejto vládnej zostavy, že to nejakým spôsobom aj odborne, aj s tým backgroundom, ktorá máš, ak máme tu kopec odborných inštitúcií, že by sa to revidovalo vyslovene nejakým spôsobom, ale neurobilo sa to nejakým spôsobom. Takže toto je ten problém, ktorý e, vnímame aj tú blbú náladu, že vlastne nielen v ekonomických rozhodnutiach, kde ja si myslím, že není veľký rozdiel medzi pánom Matovičom a Kamenským, súčasným Kamenským, ako ministrom financí z hľadiska toho, čo robia, lebo to sú katastrofálne rozhodnutia, čo oni robia, jak, jak tu nám robia daňovo odvodové záťaže toho štátu a znižuje sa nám daňovo odvodové fungovanie a ekonomická nálada a podnikateľské prostredie sa prudko zhoršuje a vôbec nevedia urobiť žiadne opatrenie na strane výdajov štátu, hej, vôbec nevedia e, šetriť. A všetky tie konsolidácie sú vyslovene formálne, pretože z hľadiska finančného my stále sa zhoršujeme. A zhoršujú sa aj naše vyhliadky, aj obsluha štátneho dlhu, aj samotný dlh sa navyšuje. Ako je to možné, keď akože stále robíme zvyšovanie, e, zvyšovanie daňového odvodového zaťaženia? Proste my stále prejedáme. Všetko, čo sa navyše vybere nejakými opatreniami, sa úspešne preje a preje sa to ešte viacej. Áno, ja by som len e, podotkol, pamätám si živo, ako premiér Fico vyjadril absolútnu podporu splnomocnencovi Kotlárovi a dodnes nikto netuší, dokonca ani sám Fico netuší a už vôbec nie je Kotlár, v čom tá podpora vlastne tkvie. Lebo to tak krásne nechali vyhniť, ja nehovorím, Kotlar to zobral za veľmi zlý koniec. Ja som mu aj písal, že ak by chcel pomôcť e, s, s tou medializáciou, že e, teda aj som e, niekoľko odkazov mu dal vo svojich streamoch, že to robí zle lebo ide s bubnom na zajace a že zaoberá sa nepodstatnými vecami, podstatné veci e, mu e, uchádzajú, zbytočne pateticky, zbytočne tam hrá divadlo. Proste on mal jednu šancu to spraviť dobre a podľa mňa ju dosť posral. To musím povedať a stojím si za tým slovom, že to posral. Fakt to posral, lebo to sa malo mediálne spraviť úplne, úplne ináč. Lebo on e, to, jak si nepredkladal kolegiu odborníkov, s ktorými môže polemizovať, ale prekladá to, prekladá to masám. V tomto je napríklad totálny odborník a totálna svetová špička Igor Matovič. A to bez sarkazmu sa hlboko skláňam. Lebo on si zoskenoval tupého slovenského voliča, ktorý je totálne politicky negramotný, a celú svoju kampaň, samozrejme to myslím štatisticky, nemyslím to konkrétne na ľudí, ale štatisticky, tú kampaň napasoval na toho tupého slovenského voliča. Na tú prvú signálnu, na ktorú ten debil slovenský reaguje. A vyšlo mu to. A vyzerá to, že mu to vyjde znovu. Lebo vážení, môžete mi nadávať, koľko chcete ale faktom je, že 29. februára roku 2020 Igor Matovič samému mu padla sánka, že mal 25%. Čiže jeho kampaň bola najefektívnejšia. 25% za 8 nízkonákladových leteniek. 4 do Nís a 4 do, na Cyprus. No však to je genius. To je jeden on by mal vstúpiť do učebníc politického marketingu. Smer hádže lopatou milióny do kampane. Tá kampaň je totálne na hovno. Absolutne na hovno. Smer totiž nemá marketingových odborníkov, nemá mediálnych odborníkov. Vôbec e, Smer má veľmi málo odborníkov. V, v, e, sú na tom stále horšie a horšie. Igor Matovič s ďalšími tromi kamarátmi to spravia za tisíc eur, čo Smer nespraví za milión. Však to je Igor Matovič je v tomto geniálny, lebo on pochopil, že ak chce mať úspech, musí mať veľa hlasov. Čoho je najviac na Slovensku? Hlupých voličov. Napasujem kampaň na hlupých voličov. Spravil, vyšlo mu to a vyjde mu to znovu. Vážení poslucháči, spomente si na moje slova, keď budete čítať volebné výsledky. Spomente si na moje slova. Je absolútne nevylúčené, že bude mať okolo 10%. Možno, že aj cez 10%. A koho to bude vysvedčenie? Tuposti slovenského voliča. Nič viac, nič menej. Čiže ten amatérizmus a tá bohorovnosť strán vládnej koalície bude ich zánikom. A oni sa nebudú môcť stiažovať na to, že tu nejaké PSK im hádže pole na podnohy a že MI6 a so CIA tu platia nejakých influencerov, nejak, e, e, e, nejaké, nejaké tieto sajfové madrace tu platia a, a že spútu peniaze do niečoho. Nie. Oni sa budú môcť len pozrieť do zrkadla a povedať si, sme banda hlupákov. Nič viac, nič menej. Dúfam, že e, keď už ich toto nepreberie, tak už preboha, už čo ich preberie? Sú tu nejaké také reakcie, skorej konštatačne našich divák, poslucháčov. E, niektorí teda hovoria, že až príliš obhajuješ smer, Zasa na ja, strane... Ja poobájujem a, zasa a to na... nepočúvajú? Počkaj, ešte dokončím. Na, dru na druhej stranu zasa um, mne to píšu, že um, mám až príliš euro optimistické názory v niektorých ohľadoch sú a dávajú zapravdu tvojmu euroskeptizmu a tak, takže ako niektorí zase držia tomuto stránku tebe teda v týchto veciach a potom sú to aj takí, ktorí hodnotia všeobecne ako takú zaujímavú diskusiu a teda, že hm, počúvajú No, takže ako je to, je to rôzne, samozrejme každý má nejaké svoje, svoje ideové aj skúsenosti, aj by som povedal um, presvedčenie, takže niekomu taký zúzní viacej nejaký iný názor a niekomu zase nejaký iný názor, to je normálne, to je v pohode, ale dôležité je, čo som chcel povedať, je, že vieme diskutovať. Nehádame sa tu, ani sa neostrakizujeme, ani sa nenálepkujeme navzájom, ja ani Juraj a to je to dôležité dôležité, že treba, ani máme rôzne názory na rôzne veci a v niečom sa zhodneme, v niečom sa nezhodneme, ale nemáme potrebu toho druhého v diskusii proste zatlačiť do mantinelu a ja neviem, čo z neho spraviť, hej, proste uh, onálepkovať ho nejak hanlivo najlepšie a tak ďalej, čo sa tu veľmi často deje v týchto debatách a to si treba všímať, eh, keď už niečo v tejto diskusii je také zaujímavé, že túto potrebu nemáme a dá sa to aj bez toho. A ešte by som ťa doplnil, ak môžem. Necháme jeden druhého dopovedať myšlienku, čo v televíznych debatách to je skoro nemožnosť. A robíme to, čo nerobí drtivá väčšina, nielen politikov, ale drtivá väčšina ľudí. Ja napríklad počúvam to, čo ty hovoríš. A počúvam to e, s porozumením, že rozmýšľam nad tým ale mne tie televízne debaty tých pod, e, e, politikov pripadajú jak ten starý fúzatý vtip, že cigaň kam bežíš, no a čo? Vieš, že e, ako otázka, odpoveď vôbec úplne iné vesmíry a že toto, toto je... My nemáme problém tuto s, s nejakým e, vnímaním jednoducho preto, lebo my sa nachádzame v tak odlišných vesmíroch koľko razy, že to vnímanie je nemožné. Preto ja eh, ako nechcem ľuďom nejako nadávať, ale eh, moja skúsenosť eh, s ľuďmi Ináč, ja som dal tiež uputávku na tento rozhovor a hneď mi tam jeden napísal, že, že, že typicky bolševik toto počúvať nebudem. Tak niekto má obsedantnú tužbu tam mi napísať, že ja som bolševik. A mm, predpokladám, že ani netuší e, význam toho slova. To sú Inak... iné vesmíry, i, i, i, iné jazyky, to je všetko iné. Čiže ja si myslím, že my neriežme tu nejakú politiku. My skúsme naučiť ľudí, nech dokážu čítať s porozumením a počúvať s porozumením. Toto, keď dokážeme, tak sme na pol ceste. A ešte ďalšia vec je, že keď stále hovoríme, že nejakí noví ľudia do politiky a mali by prísť a malo by sa viacej ľudí vyjadrovať to v verejnom priestore, lebo treba povedať, aj moja skúsenosť s touto prácou je taká, že mnoho ľudí sa proste nechce vyjadrovať, pretože ako keby mal nejaké obavy čo teda povie a tak ďalej a príde o nejaký biznis desi a tak ďalej, hej, alebo získa nejakého nepriateľa, alebo sa nejak zaškatulkuje, alebo bude zaškatulkovaný. Takže toto je tiež veľký problém, že vlastne aj veľa ľudí, rozumných ľudí v tomto štáte je, ale nejdú do tej politiky, nejdú sa verejne vyjadrovať alebo formovať ten verejný priestor, pretože majú takéto obavy. A musím povedať, že to nie sú neopostatné obavy. Takto to aj bohužiaľ funguje. Funguje to tak, že aj keď chcete alebo nechcete, budete zaškatulkovaní nejakým spôsobom a budete aj ostrakizovaní, keď už naberete na nejakom význame. Dajme tomu, že budete niekde kandidovať a tak ďalej, tak verte tomu, že sa tu nájde niekoľko vďačných ľudí v úvodzovkách, ktorí začnú pretriasať vašu minulosť a tak ďalej. A každý niečo má nejaký škálb. A vôbec by som povedal, nebude ich zaujímavať, čo vy chcete s tým štátom spraviť, či máte nejaké rozumné ná, ná, názory a tak ďalej, nejaké riešenia. Bude ich zaujímať, že ja neviem, v roku 2024 ste tam prešli na červenú a máte tam nejakú pokutu v úvodzovkách, alebo proste, že ste mali nejaký škrálob, kde si zde, ako nejaké, na škole ste mali trojku zo správať. Ja preháňam naozaj takéto somariny, ale sú tam iné veci, ktoré sú proste, ale nepodstatné z hľadiska vašich. keď nebudeš mať, tak si to vymyslia. Lebo o tom to, to je. je ďalšia vec, že aj toto ja, sa si to robí. vymyslia a mediálne ťa zničia a potom sa dojde na to, že e, však to není pravda. No tak potom tak nič. Ale už to pôjde s tebou. Lebo tak, tak. takto sa mediálne likvidujú ľudia. A tohto a sa ľudia boja. sa ľudia, ktorí by aj niečo mali tej spoločnosti povedať odborne a ako inak, aby vôbec sa o takúto funkciu alebo snahu aby prejavili, pretože sa znechutia dopredu. Lebo toto príde, to vždycky príde proste tá ostrá Ja A preto som k týmto všetkým veciam tak troška reziduálny, hej, že mňa sa toto až tak nejakým spôsobom netýka, a ako snažím sa to nejakým spôsobom vytesniť, aj keď tiež som zažil svoje, ale je to proste technika, ktorá sa tu používa. To treba tiež povedať. Takže a je to na škodu veci. No, lebo, lebo keď vy máte, normálne fungujete v živote nemáte žiadny problém, živíte sa, živíte rodinu a tak ďalej, máte nejaký spoločenský status, nejaký honor a tak a zrazu vyslovene na, na takýchto veciach sa začne nahľadávať, tak kto by do toho išiel? Niečo meniť v verejné blaho alebo nejakú takúto by som povedal ambíciu, aby mal, hej, že proste e, altruistickú tak to si povie, že to mi za to nestojí. A takýchto musím povedať, že strašne veľa ľudí. A preto aj to Slovensko aj v tej politickej ponuke vyzerá tak, ako vyzerá. A máme tu tie blbé nálady. Bohužiaľ. No, je to tak, že každý musíme začať od seba. Ale zase musím povedať jednu vec, že ak niekto sa odhodla, a ja som bol vždycky rebel, ja som bol aj na základnej škole rebel, mňa učiteľky nemali radi, lebo ja som si vždycky povedal svoj názor, proste ja som tak narastol od malička, takže odo mňa sa toto dá čakať a, a mal som s každým problém. Ja som mal problém s mojim veliacim dôstojníkom na základnej vojenskej službe, e, s mojim e, šéfom e, zvukárov v slovenskom rozhlase, ale nie preto, že ja by som bol problémový. Ja som si svoje povinnosti vždycky plnil, dá sa povedať, na jednotku. Hmm. Ale oni neznášali ten pocit, že ma nemôžu ovládať. A mne to robilo strašne dobre, že ma nemôžu ovládať. No však na vojne napríklad môj veliaci podplukovník mi dal nejaký rozkaz a ja mu hovorím načelníku, ale však to je úplná kravina, toto môžeme robiť úplne jednoduchšie, rýchlejšie, e efektívnejšie. A oni boli zo mňa na nervy, lebo vedeli, že mám pravdu, že som ich e, chytil na hruškách, že sú sprostí a e, proste e, sa im potom úplne iným e, e, spôsobom. Tri dni pred civilom ma chceli zavrieť a takže natvrdo. No, lebo som odmietal rozkaz v službe, takže boli z toho trošku taký rozmontovaný, no ale išiel som domov. Čiže e, takýto človek má svoje problémy, ale ten pocit tej vnútornej slobody, ten stojí za to. Ten stojí absolútne za to. Určite, určite, že a keď je pre niekoho veľmi dôležitý teda pre mňa určite ten pocit vnútornej slobody, tak si ho budete zachovať aj napriek tomu, že zaň ho a kvôli nemu ste stratili strašne veľa finančných príležitostí, ale máte ten pocit slobody. Nie ste nikomu zaviazaní, pretože ak sa niečomu zaviazete, tak potom ste už pri druhých bartroch veľmi, veľmi, veľmi lacní. Tak. Takže ako, my ja si myslím, že, že celkom sme to zvládli, Juraj, ubehlo to ako voda, tá hodinu a pol tejto diskusie. A, <laughs> sme ani, ani nehrali žiadne, žiadne pesničky. No ale zahráme ich na záver, akože, lebo predsa len ako aspoň, aby sme nejakým spôsobom zachovali, keď už teda sme v tom medisviatkovom priestore, ale nejaké aspoň pekné pesničky dáme, keď sme dávali takéto, takéto mm, taká debata, ktorá nebola až tak celkom sviatočná, ale myslím, že bola potrebná aj takáto vlastne mm, katarzia, možno, diskusná. A Ehm, ešte tak, čo by si tak očakával toho nového roku 2026? Vidíš tam nejaké svetelko nádeje v týchto veciach? Nejakú, nejakú zmenu, niečo, čo by sa mohlo lepšiť? No, ehm, keď si pozrieme ehm, tie predpovede Nostradama a Baby Vangy, E, ktoré do nás tlačia tie, tie lacné denníky, tak e, prorokujú zase katastrofu na budúci rok. A ja si myslím, že nikdy tá kaša nie je taká horúca, a, ako sa varí. No a ja tak nejak cítim, že ten budúci rok by mohol skončiť ten konflikt na východ od nás, že nejakým spôsobom sa, sa to utrasie. To je jedna vec. E, pevne verím, že v momente skončenia konfliktu tí, ktorí najviac nadávali na Rusov, tak tí tam budú, nie že na druhý deň, tí tam budú ešte v ten deň večer robiť svoj biznis, lebo Rusko je krajina pre západný biznis ako stvorená. Takže ono postupne sa to dostane do takých možno nie úplne pôvodných kolají, ale e, tí rusofóbi zase odídu s dlhým nosom, lebo nič vlastne nezískajú. Akurát e, mi je ľúto tých e, 10 tisícov alebo možno už aj 100 tisícov e, obetí e, ľudských, ktorí v podstate e, položili svoj život za zlaté záchody a e, konta v bankách a vlastne všetkých tých skorumpovaných e, politikov ukrajinských a európskych a amerických. Lebo však tá Ukrajina to je asi najväčšia práčka na peniaze na svete, ktorá existuje. To z takého e, celosvetového e, hľadiska trochu sa obávam, keď sa zbavíme tohto konfliktu, eh, lebo tí globalisti tí budú musieť vymysleť niečo nové, aby nás mohli baviť, lebo oni sú tu na to, aby nás bavili. A trochu sa obávam, že či ne, ne, nezačne pandémia číslo 2, lebo toto, toto prvé to, bolo, to bola len taká skúšobná prevádzka a e, aj keď je to teda veľmi silná konšpirácia, nepovažujem za vylúčené, že niekto sa nepoučil z tejto prvej vlny, dalo by sa povedať, a že neskúsi niečo ostrejšie. A toho sa už budem báť asi naozaj, lebo e, oni vychytajú tie muchy a m, mm, m, mm, pôjdu v podstate takou tvrdšou cestou. No a čo sa týka domácich nejakých tam e, ja to nejako pozitívne nevidím. Čakajú nás e, komunálne voľby. Momentálne komunál je v takom stave, že tu si každá dedina, každé mesto robí, čo chce. Mňa bude čakať veľký boj e, s mestom Modra, kde sa zastupiteľstvo absolútne zbláznilo. A um, obávam sa, že to skončí na súde. A čo tam je ehm, problém, modre? No, tam sú problémy pozemky pri chatách a oni, oni asi sa zbláznili, lebo chcú za tie pozemky za prenájom alebo za predaj tak astronomické ceny, ani čo by to bolo v Bratislave pod hradom. No proste úplne sú utrhnutí z reťaze. Už je to aj, bolo to aj e, vo verejnoprávnej televízii, aj e, je to E, na, tuším, bratislavak.sk. A, na, a čo tam je záujem, nejaké finančné skupiny, alebo... E, ani nie je záujem, e, mesto je nenažerané, mesto modré je nenažerané, nekresťansky nenažerané a e, si tam dalo do ceníku také house numera, že to <laughs> ako e, proste no a len e, týchto momentov mesto modrá len kvôli tomu, že sa ma to bytostne dotýka, ale e, veľa e, samozpráv je takých, kde si oni vytvárajú svoj vlastný vesmír a svoje vlastné pravidlá. A mám taký pocit, že tie, e, samozpráva je o tom, že e, si to ľudia sami správujú, ale malo by to mať nejaký rámec. Malo by to mať, že plus, minus. Že e, keď sa dáva niečo do prenajmu, že oni si nemôžu z prstu vytiahnuť, e, koľko eur sa bude platiť e, za rok alebo deň, za meter štvorcový a tak ďalej. Čiže e, tam vládne velice taká divná e, také divné bezvládie, a e, čo sa týka tej komunálnej politiky, málo kto pozera na komunálnych politikov, lebo v našom e, fokuse sú hlavne tí parlamentní a pritom tí komunálni majú podstatne viac možností sa obohacovať a podstatne... Ešte, ale musím povedať, že dosť sa to aj mení toto, lebo lebo tento rok 2024, my sme to pokrývali na konci minulého roka 2024, ale tento rok sme pokrývali tie komunálne veci, pretože sa tu riešili tie zaujímavé skupiny tých všetkých finančných skupín napojené na politiku a robila sa baterkáren Šurany, robilo sa mm, e, spálovňa v Skalici, Dudince sa robili, robili sa veterné parky v tých 35 oblastiach, ale my sme len niečo dávali z toho, ale iné, iné médiá dávali viacej, alebo iné, iné rozsahy. Takže keď sa nájde tá téma a nachádza sa téma, tak tam sa potom vlastne vyzúva ten komunál a zistuje sa, že tiež veľmi dôležitý, aká je tá verejná politika a tiež treba nejakým spôsobom si sitovať reprezentáciu, voliť reprezentáciu v tých komunálnych voľbách, ktorá potom aj bude rešpektovať tie, tie volické záujmy e, toho, toho mesta, dediny a tak ďalej, ten starosta, primátor a tie, tie mestské, miestne zastupiteľstva lebo naozaj dosť často sme boli svedkami aj na týchto veciach, na týchto projektoch konkrétnych, eh, že tam tie, tam tie záujmy, ktoré reprezentovali kvázi tí volení zástupcovia, boli antagonistické k záujmom občanov a niekde sa to spravilo veľkými zhromaždeniami, niekde až referendum, ale, a niekde sa to nepodarilo ale myslím si, že tým, že sa o tom rozpráva informuje, tak ľudia, ktorí sú bystri, tak sa zariadia, aj keď to na vlastnej koži nezažili a bude sa v tých komunálnych voľbách budúco ročných, roku 26 na jeseň, voliť tak, aby sa tie reprezentácie viac približili zájmom tých občanov ako, ako zájmom niekoho iného. No, bodaj by si mal pravdu, no len e, má to toho istého voliča toho istého politicky negramotného voliča, aj keď e, tu možno, že budú e, tí ľudia trošku citlivejší. Je to také matateľnejšie ten problém, vieš, ako no, v tej no, e, veľkej Povedzme politike. si rovno príklad Bratislava. Pán primátor má najvyšší plat v celej Európe vzhľadom na počet obyvateľov, akože brutálne najvyšší plat, niekoľkonásobne oproti treba s primátorovi Varšavy alebo Budapešti, čo sú trošku iné mesta ako táto naša dedina. E, robí tu psie kusy, je tam neskutočná prezamestnanosť. Ja som kedy si o ňom robil aj videá, že prečo on tak rozmýšľa, lebo to je vlastne e, človek, ktorý sa narodil so striebornou lyžičkou v zadnej časti tela, u nomenklatúrnych kádrov, čiže on sa nevie stotožniť so životom bežného človeka, čiže on na to, to vníma ako úplne, úplne ináč. Celý magistrát je osadený e, celý nie, je tam možno 20% ľudí, ktorí pracujú a 80% ľudí, ktorí sa vezú. E, rôzni kamaráti, milenci, milenky, čiže vlastne tam to do, do, poudeloval trafiky a robí tie psie kusy a ten, e, na tom Vajenského nábreží ten cyklopruh, to je len to je len taká vizitka, dalo by sa povedať. A ministerstvo dopravy, jak sa hádzalo o zem, že to zruší, do dnešného dňa je to tam. Čiže... No, tak, ale možno bude mať kandidáta s krížom, krážom, s rožom, rážom, však mu to ide na tých železniciach Nemá tak veľa tých nehôd. Neviem, už som dneska počul aj takú správu, že asi, asi, asi, že nie, aj keď má to istú logiku, e, že prečo áno, ale Neviem, neviem, fakt, že no, neviem. Možno by to bola aj taká elegantná forma, ako sa ho zbaviť, no ale tak nemyslím si, že, že tá primátorská stojička čaká na nejakého kandidáta zrovna strany Smer. No. Je tam ešte potom pán Winter, myslím sa volá, Čiže bývalý Winkler, Winkler, Winkler, pardon, no, Winkler zo Sasky no, Bohužiaľ, býval. no ten je, akože on sa snaží, ale ale on sa snaží na tom istom portfóliu, na ktorom funguje pán Válo. Čiže on, pokiaľ nebude chodiť do konzervatívnych médií a do alternatívy, tak kde on chce získať nejakého iného voliča, ktorého získava Válo vo svojich e, stranických médiách Progresívno Slovenska, kde bude mať určite priestor. No, on to, on to robí akože dosť, dosť nešikovne. Čiže e, v jeho prípade to je naozaj mission impossible to ten Ráž by mal istú šancu, lebo Ráž nie je člen strany Smer raz je len nominant a v podstate mm, aj keď už má to kainové znamenie smeru na sebe, e, myslím si, že odviedol celkom slušný kus práce a dá sa povedať, že je to najproduktívnejší minister, lebo on sa nestará o tieto politické záležitosti, on rieši tú dopravu. A no. Mm, myslím si, že e, samozrejme nebudeme hovoriť to, čo je pod čiarou, však vieme, ako to funguje, ale čo je podstatné pre človeka, ktorý ide autom z Bratislavy do Košíc? Aby bola diálnica hotová a je, jemu je úplne jedno, ktorý oligarcha sa na tom nabalí. Lebo niektorý sa na tom nabaliť musí. Proste takto to funguje ale tomu vodičovi je to absolútne jedno, že či je to E, tá finančná skupina alebo oná finančná skupina. Podstatné je, že je to hotové. Ja si no. myslím, že spoločný menovateľ slovenského diálničného systému oproti polskému je Skytol firma. Hej? Takže každý, keď si pozrie, čo je Skytol a ako funguje, naprieč politickými reprezentáciami a volebnými obdobiami, tak vie, prečo tá diálnica z Bratislavy do Košic není urobená do dneska. Hej? No napríklad. a Skytol, ja som kedysi bol riaditeľ. A to ani pán Ráš, pardon, neurobil v podstate nič, iba pokračuje v tom uh, zabehanom. Čiže uh, ja taký optimista no. nie som, ale neberiem to, Juraj, keď ty si. Aj. Uh, e, vieš čo, uh, ako uh, ty tu nemáš možnosť vybrať si z dobrého a zlého. Ty tu máš možnosť vybrať si zo zlého a horšieho. No, ja viem, že to nie je elegantné, ale zase sa tu hrať na nejakého čistého, to no, nemôžeme. No, treba zmenu, o tom treba povedať, treba zmenu. Dobre, ale zmenu... Jak, jakú zmenu? E, použijem teraz príklad, ktorý nie, nie úplne pasuje. U, e, uznávam, že nie úplne pasuje a niekoho tým aj dosť náštvem. Marian Kotleba e, kontroverzné vyhlásenie, kontroverzná minulosť, e, všeličo divné. Ale Napríklad toto je človek, ktorý by mohol do istej miery priniesť zmenu. Zmenu už len v tom, že je vo vyhláseniach konzistentný. Nie je kade, kade vietor, tade plášť. Ja som sledoval jeho, on, on sa už unavil, on už zrejme do toho nepovede, ale len ako matematický model. E, že v, v tých vyjadreniach bol hodne, hodne konzistentný, aj keď boli na ňo vyvíjane rôzne tlaky. Vieš mi dať nejakú paralelu s iným politikom, ktorý neuhol? Všetci uhli. Do jedného. Všetci uhli. Otočili, tam hovorili tak, tam hovorili tak. Ja, ja nie že Marian boli... Kotleba dostal svoju príležitosť, Juraj, a skončil. No, v posledných ja voľbách viem, dostal 2000 hlasov a je to vybavené. Hej. Proste, to je ja, minulosť. Si, ja, ja skore hovorím o tom, že aby došli tí ľudia noví hej, do tej politiky. Aj takí, ktorí nie sú úplne noví ako z hľadiska svojej funkčnosti, ale nie do tej politiky kvôli tomu, že že proste sa boja tej ostrakizácie a im to neplohodlné a tak ďalej. Nechcú výjsť tej komfortnej zóny, pohodlnej komfortnej zóny vlastného žitia. No. A to je ten problém. A bez týchto ľudí šikovných, ktorí proste do toho nepôjdu, tak to Slovensko sa nezmení. Hovoril som s viacerými ľuďmi, nebudem ich teraz menovať, ktorí by mali šancu do toho vstúpiť. A každý má nejaký problém z nich. A bohužiaľ, väčšina ľudí si ten problém, svoj problém, svoj vlastný, neuvedomuje. Čiže skončia skôr, ako začnú. A to, to, toto, je, toto je celý problém. E, nemáme človeka, ktorý by bol tak nad vecou a plus by nebol prepojený s tou oligarchickou mafiou. Proste neexistuje taký človek. A na Slovensku je to tak, my sme Balkán, my sme čistý Balkán. Tu, keď nie si spojený s oligarchami, tak nemá šancu. Nemá šancu sa niekam dostať. Mal som jedno video, ešte myslím, že to bolo aj v roku 2020, to sme ešte s Mateom Nebohým robili. A, a je to aj v tej mojej knihe napísané, že volič vlastne vždycky si vsadí na nejakého koníka ale neuvedom, na dostihoch, ale neuvedomuje si to, že výhru vždy berie majiteľ závodiska. A toto je princíp nášho spoločenského a politického života na Slovensku. Výhru vždy berie majiteľ závodiska. Juraj, vieš čo? Myslím, že... Ak toto neodstránime, tak není čo riešiť. Dáme ešte nejaké také ako prianie do toho budúceho roku a pustíme tie piesne, ktoré troška vlejú poslucháčom takého toho optimizmu. Dobre, sú, dobre, tak dáme, sú, dáme prianie. Sú to evergreeny a sú to časom oberené piesne, ktoré si myslím, že troška ten optimizmus určite na záver tej relácie danú a my dajme aspoň nejakých pár takých slov teplých, čo by sme takto troška k tým pesničkám, ktoré budú ako znieť, e, sa priblížili aspoň troška. No, ja by som eh, všetkým zaprial hlavne, hlavne, hlavne, hlavne veľa, veľa zdravia. Nech ich eh, kontakty našich poslucháčov so slovenským zdravotníctvom sú v čo najmenšej miere. Zažil som, nie je to nič elegantné prepač, ty ako doktor, ako trošku teraz, <laughs> ako nie je to vhodné, ale... Ale ja to neberiem osobne, ty konšpirator sa eh, Zdravý človek, eh, zdravý človek v podstate má veľa želaní, ten chorý má len jedno. A e, byť liečený zdravotníctvom, ktoré v súčasnej dobe na takej úrovni, aké je, a vlastne to, že sa nezrúti, je len vďaka obetavosti jednotlivcov, jedincov, sestričiek a doktorov, niektorých, niektorých áno, niektorých nie, tak e, je, je to zúfale. Takže zaprial by som všetkým veľa, veľa zdravia, aj toho fyzického, aj toho psychického. Nech dokážu všetky tieto e, prekážky prekonať a také prianie by som mal, že počúvajte to, čo si myslíte, že vám dáva tie najpresnejšie informácie, ale nepreberajte ich. Vždy nad tým rozmýšľajte a filtrujte si to cez seba. Neverte nikomu, ani mne. Nie. Verte len sebe, verte len svojej skúsenosti a konfrontujte si informácie z viacerých strán a myslím si, že možno nebudete z počiatku úplne v psychickej pohode, ale do budúcna vám to dá takú silu, že už vás nikto ničím neoblbne. A to je tá sloboda, ktorú máme vo vnútri a tá sa nedá zaplatiť. Takže smelo do toho. Jura, ďakujem ti pekne za účasť v konzervatívnej pozícii. Ja sa takisto pripájam k tomu prianiu tvojmu e, smerom k tomu zdraviu. To je naozaj najdôležitejšie. Bez neho si nič neužijete, keď sa vám bude niečo dariť v tom živote bez zdravia si to neužijete, takže aj tebe prajem veľa zdravia v tom roku 26 a našim poslucháčom a takisto žite ten život aj v roku 26 podľa svojich predstav a Ostante nám verní a podporujte aj tento projekt, aj konzervatívnu pozíciu, aj slobodný vysielač, pretože my tu ostaneme aj v tom roku 26 a budeme tu pre vás vysielať. Takže všetko dobré a do počutia. Do počutia. snad jenom v podkroví básníci vlád.